الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين www.pautalk.com Soba put vjerni Naš izvor je islam الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم Islamski susreti Bihać Pužin 2011. Naš izvor je islam. Sudjeluju brat Agim, brat Izet, brat Enes, brat Nusret, specijalni gost Eborudin El Basri i naravno organizator brat Bilal. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة والرضوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nakon zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na poslanika Islama sallallahu alaihi wa sallam i nakon ove ili sa ovom jasnom hudbom ja u ime domaćina ovoga proljetnog seminara ili proljetnog proljetne susreta pod nazivom Naši izbor je Islam želim svoj braći i dobrodošlicu Boleći Allah subhanahu wa ta'ala da se osjećaju u najboljem ambijentu i da ovo bude naše sastajanje i rastajanje Allaha subhanahu wa ta'ala radi. Ja ću biti kratak, pošto mnogi imaju potrebu da se malo razvlade, samo nekoliko znači eh, tehnički stvari koje ćemo kazati da znate kako će teći program ovo nešto do, do pred sami, znači akšan. Pa ćemo sve na vrijeme izveštavati o sljedećim smjernicama. Sada je šala nakon hudbe namaza i za domaćine da klanjaju sa sudnete, ostaje znači period kada će biti postavljanje ručka prilike za neki desetak, 15 minuta. Vi ćete moći, ako imate potrebu da izađete, samo prozračite, napijete se vode, a onda se vratite ako Bog da i ručamo džematile zajednički, vjerovatno će domaćin, pošto kraješnici vole kahva, neće ni drugima braniti, bit će i kahva, a nakon toga, znači nakon kahve, ostaje nekakvo slobodno vrijeme, tamo negdje do 3 i 15. Nakon 3 i 15, ako bude raspoloženje, imamo ovdje jednog velikog musafira, jednog šeha iz poslanikove porodice, najbolje će biti da on sebe nama predstavi, pa ćemo inša Allah imati jedno njegovo obraćanje ovde u Mesidžidu uz mogućnost nakon toga pitanja dosle će se naš šef Nusat odboriti da ako voda sočno prevodi ja ću još kako šta mognem pomoć kad ima vode onda te jednog znamo šta je sa njim ostavlja se u drugorazadnu situaciju posle i Kindije opet će biti malo znači slobodnog vremena koji ima klanjanje Kindije namaza inša Allah, imat ćemo jedno predavanje na otvorenom. Imamo našeg gosta, našeg da'i, Enesa, svečenika Islamskog fakulteta u Medini. Tema je iznaređenje, pa će inša Allah, ovaj, biti jedno obraćanje na polju. U to vrijeme, znači, trgovci nesimljenim šaretom da prodaju, a kamoli, je da remete predavanje. A nakon, inša Allah, ovaj, tog predavanja, napravit ćemo jednu četiri do pet grupa mladića koji će otići malo gradom i podijeliti nešto, nešto vetaka uz onaj edep koga trebamo znači ovaj uvijek imati na umu, znamo mi s kakvim narodom živimo, tako da trebamo znači to uvijek imati na umu. Nakon toga doće ponovno, znači neko mora to uzmeti mikrofon da nam kaže kako dalje, to jeste kuda dalje. Još jednom, ehlan sehlan, umir, merhaba, zijade, da vas Allah nagradi vašim odazivom i da vam bude prijatno. Molim Allah što da vam to kabuli, da to nađete na mezanu sudnjega dana. Salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي